Atzo, bioanistasunari buruzko nazioarteko konferentzia asida Montrealen. Erronka handiak tratatu behar ditu, desafioen mailakoak. Zientifikoen araberan, espezien seigarren desagerpenean sartuak gira. Datu baikorra azpimaratzen du batek alere. Espezie soil baten eraginez gertatzen denez, homo sapiens hain zuzen, posible da desmasiak gelditzea bolontatearen optimismo hori gauzatuko dela sinetsi nahi genuke. Hatik, dola hilabete bat bukatu zen klima aldaketari buruzko kop ogoita zazpiren bilana ezin kezkagarriagoa da. Soegile gehienek, energia fosilen aldekoen garaipena erabatekoa izan dela diote, kapitalismo berdearen aldekoen kaltetan. Dola zazpi urtez, Pariseko kop ogoita bat famatu hartan, garaile atera ziren hoiek. Eta estatu bakotsak bere engaiamen duta helmugak finkatuko zituela adostu zuten. Beti ere, temperaturaren igoera, gradu bat eta erdiko muga pasatu gabe. Bost urtero bilana eta gukipena egitea ere finkatu zuten. Iaz, Eskoziako konferentzian, uartu ziren estrategia horrek porrot egin zuela, eta egokipenak urtero egingo zirela adostu aurtengo itzorduan, engaiamendu hau ez da bete. Eta gradu bat eta erdiko helmuga lortzea ezin ezkoa bilakatzen ari da. Emaitza positiboetan batzuek azpimaratzen dute, klima aldaketak gehien mehatxatzen dituen herrialdeak laguntzeko diro fondoa sortuko dutela. Baina nork, noiz eta zonbat emanen duen ez dute zehaztu. Eta horrikariek ez dute optimismoa pizten erri eh, proberak laguntzeko, erri aberatsek iada adostua zuten urteroko eun miliard dolareko fondo berdea ez da orain dikornitua izan. Kapitalismo berdean sinesten dutenak, petzero atera dira beraz. Komentzituak dira posile dela berotze gazaren edapena murriztea teknologia berri batzuen bitartez. Azkonde ekonomikoa eta etekinak onkitu gabe eta horoz gainetik merkatuaren bertutean sinesten dute. Baina nain zuzen, merkartuan jaun eta jabe dira energia fosilen estatu zain musti eta horiek dute partida irabazi. Konklusioa, argi bezain gogorra da. Kop horietatik deus guti go, goita daiteke, ez nazioartean nazio eri erri presio ikaragaria sortzen. Eta horreko pausuna barmenik ez da emanen, ez bazaizkie muga zorrotzak ezartzen kapitalismo eta produktibismoari. Gogoratu beharreko bi ikasgai, bioan iztasunaz, ez Kanadan bildutako guztien zat. Basa egunan.